părinți și iubiți credincioși, astăzi, la 27 iunie, este dramul Catedralei Patriarhale de București. De acolo zeci de mii de oameni care așteaptă să merg în tuma din vale de sub dealul Patriarhiei, fără sus, mii și mii de oameni zi și noapte, timp de trei zile, așteaptă să se roage, să se închide, să sărute martele Sfântului preacuviosului Părintele nostru Dimitrie cel Nou, numit și Basarabov sau de la Basarab, câteva gânduri pentru viața Sfântului Dimitrie. La sud de Dunăre, chiar dincolo de mar, se găsesc multe sate în care locuiesc în români și vorbesc românește. Cuvântul Basarab sau Basarab este cuvântul românesc. Și acolo era și un sătuc care se numea satului Basarabov. Și oamenii din sat erau la anul 1350, cam așa, s-a petrecut viața Sfântului Dimitrie. Și crescând mare acest tânăr într-o casă din oameni sărași, pășea victime satului. Și era atât de evlavios și atât de revenitor de ducere sfinte, încât tot timpul se ruga. Păzea victime și se ruga. Să mai spune viața lui că odată mergând el pe acolo vara, de așa, pe câmp, a cantat într-un cut de pasăre, pus sunt păsărele de care fac cuibul pe iarnă. Și avea și puișori și au murit puișori. Și atunci ea a început să plângă de supărare că a făcut acest mare păcat și timp de un an de zile, unii spun timp de trei ani de zile, pișorul drept cu care a calcat peste cuibușorul păsărilor acelora, nu l-a mai încălțat vară și iarnă, era cu un picior încalțat și cu cel care greșise, neîncălțat. Asta arată o foarte mare râvnă și inimă curată a unui suflet ales de Dumnezeu ca să fie sfânt. Sfinții nu supără pe nimeni. Sfinții nu credetesc. Sfinții nu sfintesc pe alții. Sfinții nu judecă. Sfinții numai pe sine să l să se mântuiască, și să l străvesc necesar pe Dumnezeu. Sfinții sunt cei mai smeriți oameni de pe pământ, care au pace cu toți și cu toată lumea. Ei, din acești Sfinț ales, s-a numărat și Sfântul Dimitrie Nou. Și mulți ani a făcut vitele satului. Apoi s-a gândit el să se ducă la o mănăstire. Și nu departe de acolo, de satul basarabu, este un râu, se cheamă Lomul, care se varsă în Dunăre, dar din partea este Bulgaria. Și el S-a dus acolo, eram de gust, în mamă, în râpă acolo de stânci, unii dintre noi au fost pe acolo și s-a făcut călugări. Și apoi s-a retras la puțină distanță, tot prin mare așa de rând, într-o peșteră. Niște stânci, două stânci, care făcea ca un fel de peșteră. Și așa de mult s-a nevoit acolo în acelea și atâta s-a rugat și nimeni nu știe cât postea, câte metane găsea, la câte zile munceau odată cu coadele pâine și bea apă de râul acela de jos. Și când s-a simțit el că e aproape se trece la Hristos, s-a dus mai în înaltând într-o peștere mai separată și s-a rugat până când s-a dat cu rândele lui Hristos. S-a răposat acolo și nimeni nu știa din viața lui. Și-a stat moaștele întregi, sunt primite ale moaște întregi la partea ei, nu numai cu semințele și însuși carnea pe trupul de Iisus, calcă pe mâinile pe tot trupul Sfântului de Dimitrie. Și este mare făcător din el. Și iată cum a ajuns noastră de lui din Bulgaria, de la sudul Dunării, din Pașe, la București. A trecut poate 102 de ani și în peștera aceea stăteau acuze ca un comar în masele Sfântului Dimitrie, întregi nevătămat. Și odată a venit cu un mare, cum se mai întâmplă la inundații mari, și a frumos malul râmurile acelea și s-au dărâmat acele două strici cu tot malul apii, s-au dărâmat în apă. Și atunci au căzut în apă și strângele acele două pietre și trupul Sfântului Dimitrie. Și au stat în apă încă 102 de ani, nimeni nu știe cât de exact. Numai că nimeni nu mai știa că a fost un Sfânt și se chema Dimitrie și a trăit acolo. Cei smeriți și sfinți, întotdeauna acolo să nu știe nimeni, decât numai Dumnezeu și Îngerii. Și iată la un moment dat în satul acela, tot în Basarabov, o fetiță mică avea epilepsie, duc necurat. Și se ruga părinții la mănăstiri, la biserici, să se vină și copila lor și nu se vindeca. Și atunci, într-o noapte, s-a arătat în vis Sfântul Dimitrie la copilul acela care avea vreo 10 12 ani. Copilul, dacă Tatăl tău mă va scoate de aici, din apa unde, unde se află Duhul meu, el te va pite de sănătos. Și el a spus. Tatăl da, și mi-a spus ce ne cineva. El nu știa, e om, e spun, Și dar unii locul acela. Și că aici eram și am visat, m-am adormit de ziua și am visat că dacă nu apa asta este o sfânt, și dacă îl scoate de aici, el mă fac sănătos. Și au încercat, mai mulți oameni din sat, și au dat de moarte de Sfântului vedeți omul smerit în viață, îi smerit și după moarte. Și iată să se ferimoase, și le a adus și a anunțat preotul din sat, apoi s-au adus la alți preoți, și a venit și episcopul din partea locului, și a mutat martele Sfântului în biserica satului Basarapu. Și i-a pus acolo și se închina oamenii la el. Și închinându-se ei la martele Sfântului, copila s-a făcut sănătoasă. Și toți au dat a auzit domnitorii din țara România, care nu aveau capitală nu la București, ci la Curtea de Alte și la Târgoviști, Acolo a fost capitala vechi a țării române. Și au trimis boieri, oameni învățați, așa, care tot, să ducă să vadă, nu sfântată s-au întors înapoi, că a mers cât repede înapoi, exact la biserica de satul la Sărăcu. Și au zis toți, cu adevărat, Sfântul nu vrea să părăsească satul. Deci, au mai dat acum sute de ani moaștele Sfântului în biserica din satul Basaracu. Este sată, și satul este, și biserica veche se spune că mai este, s-a făcut și o altă biserică nouă, și atunci boierii din țara românească au zis așa, dați Sfântul Năvrată Neagră, măcar să facem noi o biserică mare acolo. S-a făcut o biserică mare în vremea aceea, probabil că mai fi și astăzi, Dumnezeu știe. Așa? Și au stat acolo până în anul 1773. Dacă știți ceva istorie, între anii 1769-1774 a fost un mare război între creștini și între păgâni, sau între țările creștine ortodoxe, în frunte cu Rusia, țările române, Bulgaria, Grecia și pe altă parte, Marele Imperiu Turcesc. Turcia era cândva acum 30 de ani cea mai mare putere din Europa. Ei bine, în urma acestui război, iată, armatele rusești erau conduse de un general numit Petru Saltikov. Și când se întoarcea din viitor de la războiul acela, în țara românească, a ieșit înainte oamenii și țării României și atunci, domnule general, s-au făcut multe pagube din țara noastră cu războiul acesta. Și văd că duceți moartele Sfântului Dimitrie în Rusia, la acolo de sute de moarte. Vă rugăm lăsați-ne nouă moartele Sfântului Dimitrie, să le avem și noi, iar acum capitala la București, să le avem și noi ca un mie de câtare multe pagube am Sfântului Mângâi Dumnezeu mi-a dat frumoasele Sfântului de mine. Și s-a mirosinit general și a spus, da, aveți dreptate. V-ați purtat bine cu noi, mi a dat de mâncare, mi a cazat, ei, nu ați voi Sfântului Mângâi. Și le-am dus chiar ei, armata rusă, le-a dus la Sfântului și le-a pus acolo, unii acolo la catedrală. Patriarhia de astăzi este zidit în anul 1560 și ceva și în această veche catedrală s-au depus Sfintele Moaște, s a făcut slujbe, privegheți toată noaptea, s-a adunat poporul și toți plângeau de bucurie că avem și noi în București, în țara noastră, acolo, un sfânt care se roagă pentru lume și pentru România. Ziua de prăzirea Sfântului Dimitrie este la 27 octombrie, adică astăzi, odată cu Sfântul Nestru. Ei bine, Marele Sfântului Dimitrie s-au dovedit mari păcătoare din mine. Eu numai câteva le știu personal, aproape că le-am văzut cu ochii, fiindcă multă vreme a lucrat și la București, ani și ani de zile. Iată câteva din minunile Sfântului Dimitrie, văzute chiar de noi. A venit odată acolo, este o părinte mare duhovnic, pe chiar a răposat, părintele Gheron. Și a venit un creștin din București, i-a făcut acatistul, s-a rugat, a plâns ca omul care știe că e vinovat. Și s-a dus acasă cu soția ca să vină sâmbătă la Sfânta Împărtășanii. Când a venit la Sfânta Împărtășanii, o minune mare. Rana se cicatrizează, nu mai curgea nimic din rana aceea de la gât, s-a împărtășit și cred că și-a trăit și sănătos. O minune văzută de multă lume. O altă minune. A trezit cineva faptul că 40 de legea o să fii și a luat o bucățică din degetul de la mâna dreaptă. Și să am și eu o bucățică de mașină. Am trezit, asta este un păcat mare, nu trebuie să ne simțim pe sfinți. Și cu cura a luat o bucățică. Și S-a auzit și s-a observat că nu mai este acolo degetul Sfântului și toți se temeau ce de fapt. Iar mare păcat, și iată, a făcut Dumnezeu o minune ca cel care a îndrăznit aceasta a fost mustrat grozav de conștiința lui și a făcut, s-a pus plângând și a cerut iertare de la preot, de la toți, s a pus înapoi pentru că așa de la Sfintele Moase de la mâna Sfântului și i-a dat și canon pentru că a îndrăznit aceasta și Sfântul l-a iertat și s-a făcut în continuare sănătos. Oameni minuni petrecute nu taine, și foarte important. O femeie din marginea București sunt cunoscute, sate în jurul capitalei. O femeie trăia rău cu soție. E bolnav din ca din mare, 10 ani fac, dar tare o persecutat pe soția Când are grijă de el, când de ungare, când cu tare, când cu tare. Chiar ca femeie, zilnic foarte credincioasă, mergea la Sfintele Moarte, la Patea Fiii și se ruga de dimineața, făcea catistul. Nu l-am atat pe preoții de acolo. Și tot se ruga. Toată viața nu s-a prins la un părinte seara acolo, la veșernic, și atât părinte, nu mai pot rata. Ce să fac eu? Soțul meu tot mai bolnav, nu-i mulțumit cu nimica, mă ocărăște, așa, și ce fac eu nu mai am răbdare? Și soro, mai două dată în acatista Sfântului Dimitri, în cinite, sărute Sfintele Moase, roagă-te și Dumnezeu a să facă o minune. Cât mai făcut Sfântul Dimitri, a să facă și Sfântul ti nič pa mu sote to ovino. pa povino ja, pjeru gurbeto. Sa rugat, me ja kad se sada sa mi, no ja kur gurbeto, a baš sad sa kas. A može na kapita. Mafija, ja dormem tu ona, da mara. vindecat, m-a curat cu medicamente și m-am făcut sănătos. Și tot la domnul de mișoare, din lângă partea acolo, și deci sunt de dus să-i plătești, auzi? El se dă seama că a fi ceva în minune. Dar știa că venea ca omul, așa, uimit, și a doua zi, i s-a dus și a mulțumit Sfântului Dimitrie, am înțeles că așa l a fost Sfântul Dimitrie și a venit în chipul unui doctor și a vindecat în viață om. Poate trăiește așa, da? Dumnezeu știe, eram doar acum oameni. Și de asta femeie am fost tot și noi plângând la catedrală la Batiavii, din bucuria, i-a ridicat Dumnezeu vara soțului și s-a făcut pace în casă și s-au întors cu toții la credință și așa mai departe. Iubiți frate, iată foarte pe scurt câteva de minuni și sfânturile de mine. Toți sfinții fac minuni. Cine nu face minuni, nu-i sfânt. Sfinții fac minuni. Adică vindică, tămăduiesc, mântuie sufletele oamenilor, întăresc credința în popor și așa mai departe. Noi suntem români, în special, oameni legați de biserică, legați de mănăstiri. Toată lumea știe că în țara asta sunt cele mai numeroase mănăstiri din lume. Toată lumea știe că poporul nostru e pașnic și liniștit și cuvinte și iubitor de Hristos. Să rămânem așa cu Hristos. Să rămânem legați de Hristos și de Maica Domnului. Să rămânem legați de mănăstiri, Din preotii satelor și a orașelor care îi aveți. Să ascultați de ei ca de Hristos. Jucătările Nam, sau Vara, sau Suriba, sau Pauva, sau ceasul morții, nu alergăm întâi la oameni, să alergăm întâi la duhovnici, la moaștele Sfinților, la Sfintele Icoane ale Maicii Domnului și ale Mântuitorului, acum unii trebuie să ce și se cerem ajutor. Și vom fi oameni blânzi, și smeriți, și împăcați, și cuminți, și tare credință, și iubitori de cele Sfinte, Dumnezeu minunilor, Dumnezeu tuturor Sfinților care fac minuni cu darul lui Dumnezeu, ne vor ocoti și pe noi, și mănăstirile noastre, și rudele noastre, și preoții noștri, și țara noastră, și toată lumea creștină va fi ocrotită de Dumnezeu cu rugăciunile Sfinților și ale preasfântei născătoare de Dumnezeu. Fie ca rugăciunile Sfântului Dimitrie cel Nou de la București, care face minuni multe, poate mai multe ca alții, și cu ale Sfântilor Sfinților să ne ajute, să ne ocrotească, să ne păzească și să ne mântuiască pe toți. oamenii.